Awit, Kabanata 87 Sa bundok ng Zion, itinayo ng Diyos ang banal na lunsod. Ang lunsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lunsod ng Diyos. Kapag isinulat ko at ang mga bansang sa iyo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin bansang Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Zion, sasabihin nila, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya ay palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Sila ay aawit, sila ay sasayaw, at sila'y sabay-sabay na magsasabing, Ang aking mga pagpapalay, ang Zion, ang bukal.